Opredjeljivati se za Allahovu stranu i odricati se onih koji nisu na tome putu i koji mu se suprotstavljaju. Zaista, kada gledamo kroz istoriju Islama, kroz ono što su muslimani prošli u prošlim stoljećima, možemo vrlo jasno zaključiti da ovaj princip vodi za sobom mnogo islamskih propisa i ljudskih dijela i da mnogo toga iz ovoga propisa i principa proizilazi. Kada gledamo na naš umet danas, nužno je i moramo se zapitati zašto smo zapali u ovo što nas pogađa i što nam se dešava. Moramo to učiniti prije svega kako bismo popravili našu situaciju, a prije toga kako bismo znali gdje je bolest da je ispravimo i da je izličimo. Nesumnjivo možemo vidjeti da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam kroz Kur'an i Kerim, a zatim preko svoga Rasula alaihi salatu wasalam, ukazuje na ovaj veliki princip. Tako ćemo vidjeti da islamsko bratstvo upravo počiva na ovome principu voljenja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Vidjet ćemo isto tako da prihvatanje Kur'an i Kerima i sunnata Rasula alaihi salatu wasalam kao izvora ove vjere zasniva se isto tako na ljubavi u ime Allaha. Vidjet ćemo isto tako da borba na Allahovom putu zasniva se na ovome velikom principu. Jer širiš Allahovu vjeru i daješ svoj život i trudiš se i nastojiš da bi se proširila Allahova vjera da bi odbranio muslimane, da bi uspostavio Allahove zakone na zemlji i da bi se suprostavio s druge strane ono što obuhvaća elbera, da bi se suprostavio onima koji se suprostavljaju Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovom Rasulu alaih selam. Vidjet ćemo da mnoga djela, zapravo sva djela, proizilaze iz ovog velikog principa. Jer čovjek radi ono što voli, Čovjek radi ono što mu je omiljeno, a ostavlja ono što ne voli i što mrzi. Tako da nije ni čudo kada čujemo Resulullah sallallahu alaihi wasallame da nam ukazuje na važnost ovoga principa i da nam pojašnjava njegovu veličinu i vrijednost. Kroz Kur'an i Kerim vidjet ćemo prije svega da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala jasno postavlja ovaj princip. Osnova ovoga jeste kuranski ajet Estaizu billah, ja ejuhel ladina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa ulil emri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu tabaraka wa ta'ala. Pokoravajte se njegovom Resulu. A nakon toga kaže i prvacima među vama. To jeste kao što mu feseri tumače, to jeste lemi i vašim predstavnicima, vašim pretpostavljenima. Možemo jasno zaključiti iz ovoga kuranskog ajeta da neprikosnoveno slijedjenje, da neprikosnovena pokornost pripada jedino uzvišenom Allahu te bareke ve taala i njegovom resulu alejhi salatu vesselam. A ono što proizilazi iz toga jeste samo slijeđenje ovoga prije spomenutog principa. Jer vjerovanje ne znači samo izgovaranje šahadeta. Ne znači samo ni ono što neki danas govore da je vjerovanje u srcu i ništa više. Već vjerovanje znači i prije spomenuto i ono što je proizilazi iz njega, a to su djela, a to je ta'a, i zato kada su došli neki ljudi, ono što se spominje u suriji Ali Imran koja je objavljena zbog delegacije kršćana koji su došli Resulullahu ali selam da s njim raspravljaju. Pa kažu mi volimo Allah, A uzvišeni Allah kaže Kul in kuntum Allah. Reci ako vi volite Allaha. Reci im Allaho poslanić. Ako volite Allaha ko što govorite. Fetebi'uni, onda mene slijedite. To jeste Allahovog resula ali sad Dakle, ta ljubav, ta privrženost i ta odanost ogleda se u neprikosnovenom slijedjenju, a ne u priči, ne u osjećajima samo i ništa više. komu komula, pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, ko hoće put do voljenja uzvišenog Allaha šanu, da ga on uzvišeni zavoli, to je put neprikosnovenog slijedženja i pokornosti koja pripada Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovom Resulu alaihi salatu wasalam. Prije svega uzvišenom Allahu, jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. A pokornost njegovom Resulu alaihi salatu wasalam proizilazi iz pokornosti Allahu. Jer uzvišeni Allah je za njega garantovao i dao mu tezkiju. Inneka lamina al-mursalina ala siratin mustaqim. Ti si jedan od Allahovih poslanika na pravome putu. I drugo, rekao je, za svoga Rasula alaihi salatu wasalam, rekao je وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا On ne govori iz svojih prohtjeva. In huwa illa wahju juha. Sve mu je to vahij koji mu se objavljuje. I zato nema pravljenja razlike u pogledu pokornosti između Kur'ani Kerima i prakse Božijeg poslanika, ali sad I zato ćemo vidjeti čovjek čiji je najjači iman Ebu Bekr radijallahu anhu. Kada su mu rekli mušnici koji su jedva dočekali vijest Isra i Mi'rađa. Došli i kažu, čuj sad šta govori tvoj prijatelj. Smatra misli i govori ljudima da je u jednoj noći prevalio od Meke do, do Kudusa, a onda zatim da se uzdigao na sedam nebesa. Šta to kaže? Šta tu kaže Ebu Bekr radijallahu Da Daje nam jedan cjelokupni menheđ, jedan put i pravac kako mi treba da postupamo. Nije rekao tom prilikom, pa ne znam ja kako je to, svačeno kod vas, ne znam ja kako bi on to mogao reći, nema uvjeri filozofiranja. Samo kaže, ako je on to rekao, onda je to istina, ja to vjerujem. I zaista zaslužuje najbolji naziv nakon Allahovih vjerovjesnika. Ebu Bekr Allahu anhu, koji je nazvan Es-Siddiq, Onaj koji potvrđuje istinu slijedi je i radi za nju i žrtvuje se. Dakle, princip je u pogledu sunneta i prihvaćanja habera, vijesti od Resulullah, ali zato se nam samo da ispitamo je li to vjerodostojno, je li to ispravno preneseno i nema više rasprave. Na nama je samo da to prihvatimo. I tu se prije svega ogleda taj el wala wal bara. To jeste ljubav, privrženost u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i odricanje. I napuštanje svega onoga što je na krivome putu i što je na drugačijim stazama mimo ove koja nam je propisana. Danas, u vremenu kada su mnogi principi kod ljudi zamagljeni, izmiješana istina sa neistinom, vidjet ćemo da se nekada pogrešno shvata ovaj princip voljenja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i odricanja u ime njega. Danas ćemo vidjeti da neki ljudi uzimaju samo jednu skupinu ljudi da bi neprikosnoveno samo sa njima gradili to jedno prijateljstvo privrženo prijateljstvo. Dok drugi muslimane ne gledaju na takav i toliki način. Danas ćemo često naći neke džahilijetske oblike privrženosti. A rekli smo da je neprikosnovena privrženost Allahu te bareke taala i njegovom resulu alejhi salatu vesselam. A što se tiče naših pretpostavljenih, to jeste uleme, to jeste emira, onda može biti naše slijedjenje njih i pokornost samo u onolikoj mjeri u kolikoj se oni pokoravaju uzvišenom Allahu te bareke ve taala i slijede Rasula Muhammeda sallallahu alihi ve sellem. Braćo draga, ovo je pitanje vjere. I ovo nije pitanje da se kaže i završi sa pričom i na govoru. Već iz ovoga proizilazi nagrada ili nešto drugo iz dijela koja, koja mi činimo. Da li naše prijateljstvo, naš rad, sve poslove, a prije toga našu akidu zasnivamo na ovome čvrstom i čistom temelju. Danas ćemo vidjeti, nažalost, da ljudi pod raznim principima, zvalo se to politikom, ekonomijom, ljudskim interesima, ovim ili onim. Pa nekada čak šeitan zavara čovjeka, kao što nam često to opisuje Ibnul Tajim el u svojoj knjizi. I gatetul lehefan min masajidi šeitan. Gdje nam govori o mnogim oblicima zavaravanja šeitanovog čovjeka. Pa će nekada nam pod imenom vjere doći i reći vi trebate to da uradite, a ne ima to osnove u Allahovoj vjeri tabaraka ta'ala. Niti taj šart, niti taj uslov je postavljen u ovoj vjeri, već su ga to ljudi postavili. I zato princip ehli sunneta i džemaata, princip pomognute skupine jeste da sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri u kolikoj su oni pokorni Allahu tabaraka wa ta'ala. I odbacivanje te saradnje u kojoj u tolikoj mjeri u kolikoj su nepokorni uzvišenom Allahu te baraka wa ta'ala. Svakako je njegovom Resulu ali Ovaj princip treba da oživimo među sobom. Kako ne bismo se podijelili na stranke i frakcije za koje uzvišeni kaže kullu hizbim bima ledejhim ferihun Svaka skupina na onome na čemu je zadovoljna i sretna. Neće ničije drugo prihvatiti. Ako joj se kaže to nije u redu, ako nije čisto u toj skupini, onda se to odbacuje, nažalost. Zašto? Jer nije došla od naših članova. A ako na drugoj strani opet bude neko ko nije na nivou da se na taj način sa njim sarađuje i radi, on se prihvata zato što je on na nivou toga, zato što je on član te i te skupine. Takvo naše djelovanje i rad ne smije biti. Ovdje ćemo spomenuti da jedna velika bolest među muslimanima vlada. Upravo zbog našeg napuštanja ovih izvornih principa Islama. Uzvišeni Allah spominjući osnovnu i glavnu karakteristiku ashaba svoga Resula alaihi salatu wasalam kaže وَالَّذِينَ مَعَهُ Ej, sa Božim poslanikom alaihi salatu wasalam. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الرُّحَمَاءُ بَيْنَهُ Čvrsti, ponositi, žestoki, ustrajni, nepokolebljivi su pred kafirima. u bejnehum, ali su milostivi jedni prema drugima. Vidjet ćemo neke od njih, a na stotine i hiljade primjera mi imamo. Kako je jedan došao u odjeći koja je bila pocijepana i iskrpljena. i jubnu Amir, koji je došao pred velikog vojskovođu tadašnjeg Rimske imperije, koji je pokušao sa da kao predstavnikom muslimana koji je došao da spregovara pokušao je da napravi neku vrstu dogovora i sporazuma na dunjalučkoj bazi. Pa kaže, zar vi niste bili ti koji ste zakopavali svoju djecu? Zar vi niste bili ti koje smo mi hranili? Zar vi niste bili ti koji ste bili razjedinjeni i ratove protiv jedni protiv drugih vodili. I nabrojao je dosta tih negativnosti Arapa u džahilijetu. A ovaj im odgovara istina je to. I još više i još gore od toga. Ali je uzvišeni Allah nama pružio svoju milost i poslao svoga Resula alaihi salatu wasalam, koji je došao da izvede ljude iz ropstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da ih izvede iz teškoće i tjesnaca ovoga života, dunjalučkog, u širinu ahireta. Ovaj pokušava da mu kaže, ja, mi ćemo vam dati koliko god je vaše vojske, svakome ćemo dati odjeću pristojnu, daćemo ćemo vam hrane, snabdjećemo vas. Ovaj odgovara, mi zbog toga došli nismo. Džinakum li nuhriđal ibada min ibadati ibadi ila ibadati ibadi. Da izvedemo ljude iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu te barake wa ta'ala. Danas ćemo nažalost vidjeti jednu drugu situaciju. Vidjet ćemo da se zasnivaju prijateljske veze na nekim drugim osnovama. Vidjet ćemo da među muslimanima jedna velika bolest hara. Bolest koja se spominje u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam zabilježenom u Tirmizinoj i Ahmedovoj zbirci hadisa u kome kaže Rasul alaihi salatu wasalam debbe ilaikum da'ul umemi qablekum među vama proširila se bolest onih koji su bili prije vas el hasedu wal bagda'u zavist koja vlada među vama i međusobna mržnja Hijel halika. To je ona koja brije. La ekulu tahliku ša'ar. Ja ne kažem da ona brije kosu. Walakin tahliku dine. Već ona brije vjeru ljudsku. Zašto upravo što se na tome ogledaju ti lični interesi, a ne gleda se el hubbu filla, wal bugdu filla, vojenje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i odricanje u ime njega. Vidjet ćemo isto tako da s druge strane Rasulullah a.s. podstiče nas podstiče nas da zasnivamo ovu imansku vezu. Pa kaže seba'atun umullahu fi dhillin jevme la dhilla illa dhill. Sedmoricu će uzvišeni Allah staviti u svoju hladovinu kada ne bude druge hladovine na danu koji će trajati hamsine elfe sene, 50.000 godina, kada će nekim ljudima njihov znoj doseći do članaka, nekima do koljena, nekima do pasa, nekima do ramena i prsa, a nekima do osta gušit će se u tome svome znoju. Od teške muke u koju su zapali, a neki će biti u Allahovoj hladovini. Jedna od tih sedam vrsta jeste وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ Dvojica ljudi koji su se zavolili u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. U ime Allaha se sastali, u ime njega se rastali. Svi postupci njihovi bili su u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Dakle, njihov početak i njihov rastanak, njihov dolazak i njihov odlazak, to jeste sastali se u ime Allaha tabaraka wa ta'ala ne zbog lične interesa, ne zbog ličnog interesa i koristi. Pa je njihov početak bio u ime Allaha. A onda kad su završili svaki od njih svoj posao, otišli svak na svoju stranu. Pa onaj odlazak nije bilo od njega koristi, ne. Već i njihov sastanak i njihov rastanak, i njihov dolazak i njihov odlazak je u ime Allaha. Nije njihov sastanak ništa preći nego i njihov rastanak. Jer nisu gledali neke dunjalučke interese. Očistili su svoje srce od sljeđaja nekoga drugoga i sljeđenja svojih strasti mimo Allaha Tebaraka wa ta'ala. Ovaj hadis, kao što znate, prenosi Buharija. Kaže nam Resulullah sallallahu alaihi wasallame u svome hadisu koga bilježi Ahmed i Davud, Ebu Davud. A kaže Resulullah alaihi sallatu wasallam, ja Eba Zerrin, Eju ural imani Koja je najčvršća imanska veza o Ebu Zerre? Pita ga Resulullah ali A to je bio njegov način poučavanja. Da bi mu čovjek obratio pažnju, prvo mu je uputio pitanje. Pa kaže Allahu wa Rasuluhu alam, Allah i njegov Resul ali najbolje znaju. Nije kao što je danas situacija. Svi najbolje znaju, nikome možda ne treba iluma nikakvog. Svako odmah fetvu od sebe A Ashabi Božijih poslanika, ali Jedan od njih je u to vrijeme bio učeniji nego sav. Danas Dunjaluk što zna od ovoga svijeta. Ali kažu wa Rasulu Alem. Allah i njegov Resul, ali sad sam najbolje znaju. Ne ima govora po svom nahođenju. Možda on zna da je rekao šehadet la ilaha illallah. Ne bi pogriješio i to je čvrsta veza imana. Ali Hoće da čuje Resula, alaihi salatu wasalam, edeb sa učenijima. Danas ljudi često dolaze i kažu ja sam to i to uradio, pa šta kažeš na to? A već uradio taj posao. Zašto nisi pitao prije nego što uradiš? Ili postavljaju pitanje u obliku odgovora. Da bi naveli onoga koji im odgovara da im opravdati. taj njihov radi tu njihovu djelatnost. Sa Allahovom se vjerom ne smije i ne može poigravati niko. Odgovara Resulullah wasalam El muvalatu filla, U ime Allaha tabaraka wa ta'ala sklapati veze. Wal hubbu I voliti u ime Allaha. Wal bugdu I mrziti u ime Allaha. I sve ono što iz toga proizilazi. Pomenut ću vam i hadis Rasula alaihi salatu wasalam koji se prenosi u Ahmedovoj Maliko, i Malikovoj zbirci hadisa gdje kaže Rasulullah alaihi salatu wasalam Wajebet mehabbeti moja ljubav, moja pažnja bit data lil bine fije onima koji se u ime mene voli wal mutajalisine fije koji u ime mene zajednički sjede i druže se. Wal mutazawirine fije onima koji se međusobno obilaze u ime mene. Wal mutabadiline fije koji daju od sebe, ulažu od sebe u ime mene. ويقول الله تعالى a u drugom rivajetu spominje se hadisi kudsi u kome kaže i uzvišeni Allah kaže El mutahabune fi dželali, oni koji se vole u ime moje veličine, lehum menabiru min nur. Njima pripadaju na kijametskom danu min bere, to jeste posebna počasna mjesta od svjetlosti. Danas, danas nažalost, vidjet ćemo među muslimanima da su mnogi drugi oblici i vidovi prijateljevanja uspostavljeni. O tome ćemo govoriti jednom drugom prilikom. Ali da spomenemo ovdje hadis Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam koji je mutafakun alaihi gdje kaže Resulullah alaihi salatu wasalam el mar'u ma'a man ahab čovjek će biti uz one koje voli. Jer ako čovjek u dotičnom trenutku svojom mogućnošću, svojim radom ne može nije u stanju da se u dijelima i u načinu rada u žrtvovanju na Allahovom putu pridruži određenoj skupini vjernika, onih koji su karakteristični po pokornosti uzvišenom Allahu baraka wa ta'ala, ali on ih voli. bit će njima i pridružen. Zato što će ga to dovesti do toga. Tako je jedan čovjek došao Božijem poslaniku, ali i pitajući ga, Božji poslaniće, kad će nastupiti sudnji dan? Ja Rasulallah, mete sa'atu, kada će kijametski dan? A on odgovara, وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا A šta si ti za kijametski dan, za sudnji dan, šta si ti pripremio? Pitaš kad će doći, šta si pripremio za to? Teško li se tebi ako ne imaš onoga što si pripremio za taj dan? A ovaj kaže, ma a'dadtu leha, Illa enni uhibbu Allaha wa rasula. Nisam ništa posebno. Musliman klanja, posti, radi za Allahovu vjeru, ali nije nešto istakao se među ljudima po nekim posebnim dijelima. Kao što su ashabi Božeg poslanika, ali sam A onda mu odgovara Resulullah, ali sam na ovo kad kaže, ali ja volim Allaha i njegovog Resula, ali sam on mu odgovara, enta ahbeb. Ti si uz one koje si zavolio. Neki danas, nažalost, i dužnost nam je da upozorimo na to. Zbog određenih razlika u praktikovanju islama, načinu klanjanja ili nečemu drugome, što je u skladu ne samo sa ovim šerijatom i u granicama Allahovih propisa, već u skladu sa sunnetom Božih poslanika, ali i satvasa. Vidjet ćemo neke da ih na toj osnovi napadaju i da ih prozivaju na razne načine. Vidjet ćemo isto tako da na taj način takvi ne znajući šire neprijateljstvo među muslimanima. A vidjeli smo već spomenutu veliku prijetnju za onoga kod koga se nađe to svojstvo haseda, to jeste zavisti i mržnje. A šta je tek sa onim koji to širi među muslimanima i pospješuje i potpiruje. Vidjeli smo da to brije din, da to ništa iza toga dina ne ostaje. Musliman mora raditi i mora osjećati to islamsko bratstvo. I zato su mnogi propisi daleko bi nas odjelo kada bismo sve to pojedinačno spominjali. Od toga je zabrana gibeta, od toga je zabrana nemimeta, prenošenja riječi, ogovaranja. Od toga je sačuvan hurmet i čast jednog mu'mina koji se ne smije doticati. Neke ćemo nažalost znači pod opravdanjem šarijatske koristi da nikakve granice u pogledu časti muslimana nemaju. Tako da ulazi u njihove privatne poslove, u njihov odnos koji oni imaju sa svojim porodicama, to šire među ljudima, tako da taj čovjek kasnije postane omražen i odbačen od te zajednice kao da je kao da joj i ne pripada. Takvima poručujemo da se boje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer jedno znači izmiriti zavađene strane kada čovjek i žena ne budu uvijek u saglasnosti, a drugo znači širiti mahane i širiti sramote naše braće muslimana. Toga dobro treba da se čuvamo. Jer nije princip samo zaraditi dobra djela. Već je isto tako veliki princip očuvati ta djela. Da ona ne propadnu. Očuvati ih da, da ih ona loša ne pojedu. Pa ćemo golih ruku izaći na sudnji dan, ne daj Bože. Propis koji nam navodi Rasulullah alaihi salatu wasalam u pogledu braće muslimana, da se ne smije brat musliman napuštati, je sljedeći, gdje spominje alaihi salatu wasalam u hadisu mutefakun alaihi, La jehillu li rajulin en jehđura ehahu fevka zalazi layalin Nije dozvoljeno muslimanu da napušta i okreće glavu od brata muslimana više od tri dana ili tri noći. taqijani fe ju'ridu hada wa ju'ridu hada. Sreću se, a ovaj okreće glavu, a onaj okreće glavu od njega. Wa khayruhum alladhi u bis-salam. A najbolji među njima je onaj koji počne sa selamom. I kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bilježi muslim. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس otvaraju se džennetska vrata ponedeljkom i četvrtkom. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا Pa bude oprošteno svakom Allahovom robu koji Allahu tabaraka wa ta'ala širk ne čini. Illa ređulen كانت بينه وبين أخيه شحناء koji između koga i njegovog brata muslimana je bilo neprijateljstvo. fe kalu pa se kaže enziru hadejni. Ove pustite na stranu. Ove odgodite. Hatta je staliha dok se ne pomire međusobno. Molim uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala da nam ovi citirani ajati i poruka Allaha alaihi salatu selam uđu u srce i da ih prihvatimo istinski da ono što govorimo ne bude formalnost i ono što slušamo i ono po čemu radimo ne bude obična formalnost.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 Jedno od karakterističnih njihovih svojstava jeste ljubav u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnja u ime njega. Rad sa nekim u ime Allaha i odricanje nekoga u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao što znamo, čovjek sve u svome životu dužan je da gradi na ispravnoj akidi, koja se ogleda u riječima šehadeta la ilaha illallah muhammadur Rasulullah. To jeste da nema drugoga Boga, gospodara, koji je zaslužan da mu se ibade čini osim uzvišeni Allah da nam je on taj koji nam je najpreći i zbog čega živimo i umiremo. Zbog koga radimo, zbog koga volimo, zbog koga sve na ovome svijetu činimo. Drugi dio šahadeta Muhammedu Rasulullah ukazuje nam da je put do Allaha uzvišenog sliježenje njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I to dvoje je nerazdvojno. Vidjeli smo iz mnogih hadisa Resula alaihi salatu wasalam da nam govori o ovome jasnome principu. To jeste sve čovjek što radi na ovome svijetu da radi u ime Allaha. Njegovo prijateljstvo koje zasniva, zasniva ga u ime ovog najvećeg interesa. Njegova saradnja, rad, potpomaganje sa ljudima biva upravo na ovome principu. I musliman sarađuje i radi sa svim muslimanima. Sa razlikom što sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri ukoliko se oni pridržavaju ove vjere. To jeste dotični musliman ili skupina u onolikoj mjeri koliko su bliski Allahu te baraka koliko su mu pokorni, koliko ga vole i koliko rade za njegovu vjeru, Tolika će naša biti bliskost i treba naša bliskost da bude njemu tolika. U onolikoj mjeri, ukoliko se on odriče ovoga, ovih principa naše vjere, u onolikoj mjeri koliko je udaljen od Allaha tabaraka wa ta'ala i griješi u tolikoj mjeri smo mi udaljeni od njega. I musliman može odreći se saradnje i rada i prijateljevanja sa kafirom u potpunosti. I dužan je to da učini. Sa onim koji je rob šeitanu, koji je šeitanu pokoran. im sa muslimanima, tu saradnju ne smije da prekida dok god oni nose ime i svojstvo muslimana. Tom razlikom što će naša saradnja biti kao muslimana sa muslimanima u onolikoj mjeri u kolikoj se oni pridržavaju ove naše vjere. Ovo je jedno od najkarakterističnijih svojstava mu'mina, upravo vidjet ćemo da najviše uznemiruje nevjernike. Upravo zbog toga što se on, što se vjernik ovim svojstvom razlikuje od drugih. Što je uzdignut iznad nevjernika i oni mu u tome slučaju ne mogu ništa nauditi. Znajući to nevjernicu su pokušali uništiti to svojstvo kod muslimana svojstvo voljenja u ime Allaha, prijateljevanja u ime Allaha i odricanja u ime Allaha. I pokušali su zamijeniti ga drugom ljubavi koju Allah Đelešanuhu nije propisao, a što dovodi muslimane do slabosti. Nažalost, možemo onda u tome slučaju primijetiti da takvi muslimani počinju oponašati nevjernike. Upravo zbog toga što vidi da su oni u nižem položaju nego ti koji, koje oni slijede, nažalost. I upravo zbog ovoga uzvišeni Allah nam kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Zaista čast i ponos, ponos ovom vjerom, ponos ovim što imamo, to pripada Allahu, njegovom Resulu i iskrenim vjernicima. Onaj ko se ne bude ponosio ovom vjerom i ko ne bude ovu vjeru uzimao kao jedno mjerilo rada, voljenja i saradnje sa ljudima, neka se dobro zapita šta je sa njegovim imanom. Jer vjera mora biti ta koja je, kojom se čovjek ponosi i vjera mora biti ta koja među ljudima pravi jasnu razliku između mu'mina, pokornih Allahovih tebareka wa ta'ala robova i između kafira, onih koji su zanijekali najveću dužnost i najveće pravo, najveću dužnost prema svome gospodaru i najveće pravo uzvišenog Allaha prema njima i kod njih. A to je ispovjedanje čisto ove vjere. Ljudi gubljenjem mržnje prema nevjerstvu neistini i njihovim sljedbenicima gube osjećaj time razlikovanja nevjerovanja i njegovih sljedbenika od vjerovanja i njihovih sljedbenika. Ovim se gube razlike između dvije skupine, skupine vjernika i skupine nevjernika. Princip ljubavi i mržnje u ime Allaha te vata'ala koji je zasnovan na imanskim osnovama ne daje mogućnost nevjernicima da uspiju u svojim zavjerama protiv muslimana. Ma kolike na tome putu bile žrtve. Zato je neophodno muslimanima da se pridržavaju ovog jasnog principa i da prijateljuju, sarađuju i rade sa muslimanima, a da se toga klone pogledu kafira. Danas ćemo vidjeti da ljudi zasnivaju svoje prijateljevanje na mnogim drugim neislamskim principima i postavljaju ga na nivo islama. Dužnost nam je da upozorimo na to i da ukažemo na mjesto bolesti kako bismo ga izliječili. Danas često ljudi uspostavljaju odanost, prijateljevanje i ljubav na nacionalnim osnovama. To jeste sa skupinom ljudi koji objedinjuje jedan jezik, istorija i zemlja. Ovim se zanemaruje princip vjere, jer vjera kod tih takvih ljudi, nacionalista, jeste zapravo nešto drugorazredno u životu, koja treba da se počini i politici, i ekonomiji, i ovim ili onim interesima. I dok oni koriste vjeru u te svoje svrhe, za njih je vjera dobra i pohvalna. Dok vjeru ne mogu koristiti onako kako im odgovara i ne mogu počiniti ili je učiniti jednim neobaveznim dijelom kulture ljudi, u tome slučaju oni su žestoki neprijatelji vjere, izvorne i njenih sljedbenika. Nama je poznato da Islam naređuje privrženost i bratstvo na osnovu imanske veze i pripadnosti. I vrijednuje ljude po bogobojaznosti njihovoj i po dobrim djelima. Uzvišeni Allah kaže Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zekarin wa untha. O ljudi, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا I učinili smo vas narodima i plemenima da biste jedni druge upoznavali. Inna kremekum inda Allahi Zaista je najbogobojazniji od vas. Kod Allaha. Zaista je najodabraniji kod od vas kod Allaha. Onaj koji je najbogobojazniji. Inna Allaha alimun habir. Zaista Allah sve zna i o svemu je obaviješten. Dakle, u ovome ajetu vidjet ćemo da nije nacija ta koja određuje da čovjek voli ljude na osnovu nje, već je vjera ta koja je iznad svega toga. Ponekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju međusobne veze i prijateljevanje na, na patriotskim osnovama. To jeste da se poklanja ljubav onima čiji korijeni potiču iz jedne države, makar ti ljudi bili i kafiri. U tom slučaju, kod takvih, samo ljudi iz te države su nosioci prava, dok drugi, dok drugi ne zaslužuju ih. Na ovaj način mnogi izjednačavaju državu sa uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala i pridaju svojstvo Allaha uzvišenog državi. I na taj način se širk čini. A poznato nam je za širk da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne oprašta ako čovjek umre kao takav. Bez te obe. U ovome slučaju, ako se vodi borba, ako se uspostavljaju odnosi i kontakti, bilo kakve vrste, gleda se na te patriotske osnove na osnovu države i nacije, a ne na osnovu toga koliko je čovjek odan uzvišenom Allahu te barake wa ta'ala, koliko poznaje, vjeruje i koliko radi za Allahu dželle vjeru. Islam nalaže borbu za domovinu, borbu za mjesto gdje je čovjek odrastao i gdje živi među muslimanima. Ali ne da da ta borba bude zbog domovinskih osjećaja. Daleko od Allaha šanehu, Odnosno, da borba bude u ime domovine i za domovinu, a ne u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato danas često ćemo naići da se miješa istina sa neistinom. Pa se kaže, to je šehi domovine. Može biti šehid Allaha tabaraka wa ta'ala samo. A šehid domovine vidjet ćemo da ljudi proširuju taj naziv pa kaže to je šehid kulture, šehid sporta, šehid ovoga i šehid onoga. Što možemo često da čujemo ondje u onim krugovima gdje se želi nažalost pomiješati istina i neistina. Nekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju svoju odanost i prijateljevanje na plemenskim i porodičnim osnovama. Tako da je osnova te ljubavi jedno porijeklo. Ne obazirući se i ne pridavajući pažnju vjeri. Tako da se sva ljubav i prava daju onima koji potiču iz dotičnog plemena, porodice ili određenog, određene grane, određenog koljena. Makar ti bili i nemuslimani, makar se takvi deklarisali kao nemuslimani i makar ti ne imali kod sebe ništa drugo od islama osim samo svoje ime. U tome slučaju čovjek stavlja na jednu stranu i pridaje veću pažnju tome nego Allahovoj tebaraka wa ta'ala vjeri i to je zasigurno jedna velika greška i grije. Nekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju odanost na partijskim osnovama, time što se udružuje jedna skupina ljudi da bi ostvarili svoje ciljeve. Radilo se to o političkim ili nekim drugim ciljevima. Tako, kada sebi uspostave jedan program i ljudi im se priključe u ostvarenju toga, ta partija i ta stranka, umjesto da im bude sredstvom do toga cilja do ga hoće da dođu, oni je uspostavljaju svojim u stvari ciljem. Pa ćemo naći da pojedinci, članovi te stranke i partije, da oni potpomažu jedni druge na osnovama partijske pripadnosti, a ne na osnovama bogobojaznosti i pokornosti uzvišenom Allahu te wa Tako ćemo vidjeti da će potpomagati ako se radilo i o velikom križniku ali koji je pripadnik njihove stranke i njihove skupine, da će stati uz njega i da će ga potpomagati, a neće stati uz onoga drugoga koji je bolji od njega i bogobojasniji i koji je u stvari preći da se s njim radi i sarađuje. Dakle, u tome slučaju isto ta stranka ili partija, ta organizacija ili udruženje postalo je, nažalost, taj princip po kome se po kome se ljudi ocjenjuju, da li je uz nas ili nije, ili nije uz nas. O ovim pitanjima, ovo nije ništa novo što govorimo, govorila je Uleba prije nas. Osobito u vremenima kada su se ljudi podijelili. Tako ćemo vidjeti. Nakon što su muslimani velikim musibetom zadešeni, a to je osvajanje Bagdada, a to je uništenje hilafeta i tako dalje gubitak toliko muslimanskih života, poniženje muslimana. Vidjet ćemo da je šehul Islam pogledavši na narod u kakvim je tanjima. upravo o, ovim, o, o ovom je govorio. Čak nam je objasnio principe kako čovjek u pogledu vjerskih stvari ne smije da bude pristrasan. Pa kaže ako bi čovjek imao dvojicu alima, imaš dvojicu, dvoje uleme dvojicu uleme imaš. Ne smiješ uzeti za mišljenje od jednog od njih dok po svojim strastima, dok ne vidiš mišljenje i drugoga i dok ne uzmiješ dokaze koji su jači i po tome postupaš. Dakle, ne smije ti biti princip toga što je taj alim iz tvoga mjesta toga što taj alim daje lakše fetve ili zbog toga što taj alim ima određena svojstva neovisna od, od vjere, ne smiješ ga u tome slijediti. Ne smiješ biti pristrasan u tom slučaju. Mi ovdje ne govorimo da će svaki pojedinac od muslimana biti mučtehid, da će biti muftija koji izdaje fetve i tako dalje, jer to je i nemoguće ostvariti. Ali čovjek treba da ima nekoga koga će, koga će slijediti u vjerskim pitanjima. Koga će među ulemom odabrati da ga slijedi, slijedit će najbogobojaznijeg. Slijedit će onoga koji donosi dokaze, onoga koji primjenjuje ono što govori i tako dalje. To će biti principi slijeđenja njegovog dotičnog alima, a nikako zato da kaže, zato što mi se taj alim dopada, zato što su njegove fetve lakše, zato što su njegove fetve modernije, odgovaraju današnjem vremenu, Europi i tako dalje. Ne smiju to biti principi po kojima čovjek odabire koga će slijediti od uleme. U suprotnom, kaže šehol Islam ibn Tejmije, ako bi toga alima dotičnog slijedio, koji mu je ispravno rekao, ali on ga nije slijedio po ispravnom principu, već po njegovoj naklonosti zbog ovoga ili onoga, u tom je slučaju ako ga bude slijedio u dobru, djelo mu neće biti upisano kao dobro djelo. Zato što ga je slijedio zbog drugih nekih principa. A ako taj alim pogriješi i on će nositi sa sobom grijeh taj. Dakle, u svim pitanjima mora ovaj vrhovni princip da je pred našim očima. To jeste da nam je najpreća Allahova tabaraka wa ta'ala vjera i njegovo zadovoljstvo Đelešenu. Naći ćemo u današnjem vremenu i one koji svoju odanost pridaju pokornosti šejhu. Osobi koju neprikosnoveno slijedi i slušaju. Svakako da neprikosnoveno slijedjenje pokornost pripada uzvišenom Allahu te barake i njegovom Resulu alihi salatu wasalam a nakon toga našim predstavnicima koji govore u skladu sa Kur'anom i sunnatom Rasula alaihi Moramo imati jasan princip pred sobom, pred svojim očima, koji je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izgovorio kao talni zakon koga treba da poštujemo, a to je la ta'ata li mahluqin fi ma'asijatil hale Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ne znam da je ko. I ne znam da se o kome radi. Uzvišeni Allah i njegov propis je najpreći. I ovdje ne ima da iko kaže ja ću ovoga slijediti pa ako je grijeh neka je njemu na leđa. A ako je sevab, ja u tome imam učešća. To nema pravo niko jer prvo mi nismo ti koji, da, koji dijelimo sevabe pa da kažemo ja neću ovo ponijeti a ja ću ovo uzeti već to uzvišeni Allah daje i drugo kaže uzvišeni Allah وقال الذين كفروا kefaru سبيلنا sabilana lilladine اتبعوا سبيلنا sabilana wal nahbil Kafiri govore onima koji vjeruju, vi slijedite naš put pa ćemo mi ponijeti vaše grijehe. To se od davnina govorilo. I zašto su Židovi, kršćani tako tako dalje. Zašto su zalutali? Upravo što su i ovi sveštenici tako govorili. Što su govorili, vi nas poslušajte. Pa ako u ovome ima grija, mi ćemo grije smaći na svoja pleća. Vi ne imate ništa u tome. Samo vi nas, samo vi nas poslušajte. I tebi u se vi slijedite naš put. To nam Kur'an kaže i prenosi njihove riječi. Wal nahmil hatajakum. A mi ćemo ponijeti vaše sve grijehe. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ Oni ništa od grijeha njihovih ponijeti neće. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Oni su samo jedni lašci veliki. وَلَيَحْمِلُنَّ اثْقَالَهُمْ Ali oni će ponijeti svoje terete. wa i druge terete uz one svoje. To jeste zbog toga što su one druge na krivi put i na dalalet odveli. Što znači neće se umanjiti od grijeha onima koji su ih slijedili, niti će oni koji su ih odvodili na krivi put moći se toga osloboditi. Ovi će nositi dupli grijeh, a oni će isto tako ponijeti svoje. Kao što nam kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, u hadisu koga spominje šeha Albani u silsiletu sahiha, ko vam od vladara naredi neposlušnost, nemojte mu se, nemojte mu se pokoriti. وَمَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ Upravo zbog ovoga jednog principa uzvišeni Allah nam spominje da su ti ljudi koji svoju vjeru uzimaju neprikosnoveno od ljudi ne tražeći dokaz od njih iz Kur'ana i sunneta ili ono što je bilo u prijašnjim narodima iz dokaza objavi, da takvi ljudi u stvari uzimaju svoje sveštenike i monahe neuzovila za bogove osim Allaha, mimo Allaha. Jer ko je taj ko propisuje zakon? Uzvišen je Allah sam. Em lehum šuraka'u šera'u lehum mine dini ma lem bihi Imaju li oni, kaže uzvišeni Allah, božanstva koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao. Što znači propisivanje vjere i vjerskih propisa je jedini i je isključivo u stvari je isključivo pravo uzvišenog Allaha tebareke ve taala i pravo jedino uzvišenog Allaha tebareke ve taala i ničije i ničije drugo. I zato kaže i ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah. Uzeli su za svoja božanstva svoje sveštenike i monahe, koji su im govorili u Allahovoj vjeri, bid'ate novotarije koje Allah propisao nije. I zbog toga je bid'at nešto najžešće što je zabranjeno u islamu. I zato ne ima onoga ko može danas, nakon Resula koji je rekao, ali selam, kullu bid'atin dalale. Svaka novotarija je dalalet i krivi put, nema toga koji može doći pa da kaže jeste, ali ima bid'a i hasene, ima lijepi bidat. Ne može niko proturiječiti Rasulu alihi salatu wasalam koji je rekao da je svaki bid'at dalalet. Ne može niko kasnije doći i reći, e ima lijepih bidata. Ne ima lijepih bidata. I svi bidati vode na dalalet. Da ukažemo još na jedan princip koga danas ljudi stavljaju pred sebe i koga pokušavaju masoni među ljudima proširiti. A to su tajne židovske organizacije koje rade na uspostavljanju svoje vlasti na cijeloj, na cijeloj zemaljskoj kugli. Vidjet ćemo da danas ljudi bivaju pozivani na odanost na osnovama ljudskog porijekla. Pa se kaže, svi smo ljudi. U tom slučaju radite šta god hoćete. Kao što ti radiš dobro, može i ovaj raditi loše. I to mu daje za pravo što je čovjek. Znači, ne uzubila da je sam sebe uzeo za božanstvo. Šta god hoće radi, nikoga ne pita ni za šta. A to je svojstvo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Koji je la yus'elu amma jef'al wa Allah je taj koji neće biti pitan za ono što radi. A mi ćemo biti pitani. Kada čovjek uzme sebe, za božanstvo ne uzubila i kaže ja sam slobodan, ja hoću da radim šta hoću, nemam niko, ni prema kome obaveze. Taj ne uzubila uzeo sebe i svoje strasti za božanstvo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Vidjet ćemo danas da se poziva na osnovu, na saradnju među ljudima, na osnovu ljudske pripadnosti. Vidjet ćemo isto tako da se poziva na osnovu kao jedna varka na osnovu Allahovih objava. Mi znamo da su Allahove objave istina, ali desile su se promjene u Tevratu, u Inđilu, u onome što je došlo Musa'u a.s. Sa'u a.s. i drugim Allahovim poslanicima prije Muhammeda sallallahu a.s. Hoće pod tim plaštom da pozovu muslimane i kažu, pošto su ovo sve objavljene vjere od Allaha, od jednog Boga, jer oni ne govore Allah, ajmo svi da jednako, da se udružimo, svi da budemo jednaki svi da zajednički molitve obavljamo. I zato ćemo vidjeti danas one koje je šeitan prokleti prevario i koji su slabih i slabog ili nikakvog vjerovanja, koji su se ponizili do te mjere da dozvoljavaju da u ove Allahove kuće u ove džamije koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nazvao svojim kućama iz počasti prema njima, da dozvoljavaju da se u njima krsti i da se šir spominje pod imenom toga da se u njima Bogu voli sa tri ili više vjeroispovijesti. To je jedan veliki batil i kufr koji uzvišeni Allah prezire. Jer se ne može nikada izjednačiti istina sa neistinom. Uzvišeni Allah hoće što više da pokaže istinu. I zato je nazvan Bedr Jeumul Furkan, dan pojašnjenja istine. Zato je ovaj Kur'an nazvan El Furkan, koji odvaja istinu od neistinu. Ali ćemo, nažalost, danas u vremenu kada je popustio iman, kada je popustilo vjerovanje, naći onih koji olako prodaju svoju vjeru za sitne pare i dinare koji daju svoju vjeru želeći približiti istinu i neistinu. A to je upravo svojstvo munafika koji se musliman mora čuvati. Ljudi nekada uspostavljaju svoje prijateljevanje i na materijalnoj koristi, pa ćemo vidjeti da se udružuju na ovoj ili onoj osnovi samo ako imaju dunjalučku ovo svjetsku korist. Za sve ove i druge koje nismo spomenuli osnove na kojima ljudi zasnivaju svoje prijateljivanje mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, moramo imati jasan pred sobom kuranski princip. A to je El ehillau, ti najveći prijatelji dunjalučki, je umeidin ba'duhum li ba'din adu. Toga dana, kijametskog dana, bit će jedni drugima žestoki neprijatelji. Illel muttaqin osim mutekija, bogobojazni, koji su svoje prijateljevanje zasnivali u ime Allaha, tebareke wa ta'ala. I ovdje naglašavam, šejtan može nekada čovjeka prevariti. Da čovjek misli da radi u ime Allaha, tebareke wa ta'ala. Da, da sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri koliko se oni drže koliko se oni drže principa ovoga šarijata. Ali mora svaki pojedinac od nas preispitati svoj nijet i svoju namjeru. Da li čovjek radi da ga ljudi pohvale ili radi zbog uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala bili ljudi svi zadovoljni s tim ili im ne bilo pravo. Ovaj princip kod muslimana treba da je na prvom mjestu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم